closer to. Remember. was hy vanaf een koelerige Kimberley, groet ek jylle vanmiddag en jylle is welkom by uh, treffers van Toega tot Nou en uh, ja, ons gaat vandag weer een volledige speellys en uh, so een jylle klompie singalongs, die liekies wat uh, jy weet uh, jou uh, prikkel om saam te sing nou ja kom ons mors nie tyd nie, kom ons skop dadelijk af en ons kom by Billy Joe Royal en uh, ja, die liete uh, word gesing vanaf die perspektief, dit is uh, Down in the Boondocks natuurlijk, uh, van die sien wat daar onder in die Boondocks bly, hy sing van een meisie in die omgeving, amper soos Patches, ne, uh, wat in die omgeving woon, vir wie hy baie liefde voel, Eh, die mense van die boendaks woongewoon uh, eh, is gebore of word voorgestel dat hulle een laardklas is van diegene van die stad. Nou die pa van die meisie is die ookie, uh, eh, die sangerse baas, uh, wat te samen met die sociale verdeeldheid om verhinder om sy liefde te verkondig of met hulle contact te maak. Die, sande, die sanger verklaar dat een goeie dag, one good day, dan uh, sal ek een manier vind om verhinder uit hierdie hit te beweeg, die boondoks nou natuurlijk, uh, eh, vermoedelijk om by die hoortlas in die samenleving aan te sluit en uiteindelik die meisie binnen die openbare oog kan gaan sien. Ok, ons luister Billy Joe Royal, Down in the Boondoks. dit was in 1965 is die liekie eh, vrygestel. Nou, hallo uh, Louisa Heinz Meijer daar van, Priet, uh, van Pretoria, van <laughs> Kroonstad, uh, eh, dank jy dat jy ingeskakel is, ek waardeer altyd jou presence, het is lekker om jou uh, as een luisteraar te. Uh, ok, ons stap aan, ons kom by, uh, ja, kom ons gaan Glenn Travis, ek dink Jim Reeves' tweede naam was ook Travis, was hy nie? Glenn Travis Campbell, is geboor op 22ste op april 1936, oorlede 8 augustus 2017, en uh, hy was een Amerikaanse gitaarspeler, sanger, liedjeskrijver, acteur en televisie uh, eh, gasheer. Hy was vooral bekend vir sy reeks bes, uh, eh, trefferliekies in die 60s en 70s en vir die aanbied van die Glenn Campbell Good, Good Time Hour op CBS uh, sy televisieprogram van 1969 tot 72. Hy het 64 albums vrygestel in een loopbaan wat door 5 dekades strek en meer as 45 miljoen plate wereldwijd verkoop. Uh, waaronder natuurlijk uh, eh, 12 gouwe albums, uh, 4 platinum albums en 1 een dubbel platinum. Glenn Campbell, hy syng vir ons een van Conway Titty Twitty <laughs> se liekies. It's Only Make Believe. Is amper soos Piper Dolls van die uh, eh, Osmond meisie, ne? Ja, It's Only Make Believe. People see, people see They think you really care But myself I can't deceive I know it's only make believe My one and only prayer is that someday. het altijd gedoog, hy is het net een trompetspeler, maar nou ja, daar sê hy, hy syng, en hy het gesing, it's only make believe, uh, dit is ook van baie jare terug, ek gaan nie eens raai wat er jare het was nie, maar ek weet, toe ek uh, op laars, oh nee, nee, ek was al daarom al in woorskoel, toe was die liedje ook een van my ginslinge. Ok, nou, uh, wie gaan ons nou luister? Ja, kom ons gaan sommer na San Bernardino, is een liekie van 1970, dier die Engelse groep Christie. Nou, ons gaan net nou hoor van die Christie's minstrels, ek wonder of hulle iets met hierdie Christie te doen het. En Tony Christie is een ander ene, is dit Tony Christie hierdie? Uh, ek weet nie, kom ons boor. Uh, eh, die liekie stem nie oor een in die sukses van die vorige solo wat hy gehad het nie, met uh, Yellow River, en uh, was steeds een uh, in, uh, uh, uh, treffer in verskye lande. Nadat die liekie treffer geword het, het die groep lede erken dat het nog nooit die stad San Bernardino besoek het nie, maar hulle het gesing oor hom. So iemand moes hulle leidraad gegeet, Christy sing vir ons San Bernardino. San Bernardino. and I never found a place that I could really. aanvankelijk dier uh, wat is die ouse naam? Conway Twitty uitgebring is en uh, dit was al in 1970 wat San Bernardino dier Christie opgeneem is. Oké, okay, nou ek het uh, moes gesê dat hy uh, ander groep, die uh, Christie Minstrels uh, nou hulle ja, hulle het allemaal lekker sing-alongs, sing-along liekies en ek gaan nou vir julle twee in een reis speel van hulle. Nou, uh, ek glo julle sal die woorde ken, so sing uit volle bors saam met die volgende twee liekies. Die eerste ene is uh, eh, eh, Christy Minstels met Green Green en dan hoor ons hulle weer met Yama Otoko. Uh, dit is in 1965 uitgebring. Uh, lekker luister, hier kom hulle en lekker saam sing. you say I am just a good loving rambling man. Say, buddy, can you spare me a dime? Hear me crying, it's a say on the far side. Ma Otoko na Uta, dit is in 1965 wat hulle daarin uitgebring het en ja, dit is een lekker lekker saam sing liekie as jy die woord kan recht uitspreek, Yama Otoko na Uta jo um, uh, <laughs> nou die volgende ou is ook, ja, dit was ook een van my ginstelingen gewees, sy naam is Daniel Gerard en hy is ook in Frankrijk geboore in Parijs met een eh, Amerikaanse vader, sy ma was van Italiaans afkomst, meeste van sy kinderjare bring hy in Rio de Janeiro in Brazil deur, maar keer terug na Parijs in 1953, waar hy aansluit by die koersiens van die Notre Dame. Die eerste groep wat hy by aansluit is eh, die rock'n'roll groep by name The Dangers, en in 1958 maak hy sy eerste opnames, meestal in Frans, Hy word geloot vir die Weermag, spandeer in 1959 tot 61 as een soldaat in Noord-Afrika en moes daarna weer opvang in die muziekwereld, wat toe uh, eers weer ordentlik op dreef kom in die middel van die 60s. Daniel Gerard, ja, hy het een groot treffer gehad, ek kan nie denk dat hy enig iets anders gesing het as die een in 1971, die liekie sy naam is Butterfly. of a night with a girl who was called Butterfly. She said she loved me so, she could not let me go. But still, I had to say goodbye. Butterfly. te sing val die oor van eh, Daniel Gerhard, uh, Fransman, en dit is in 1971 wat hy die ene opgeneem het. Die ou wat nou volgende sing, hy was een groot treffer gewees in sy dag, en sy naam is Arnold, Arnold George Dorsey. En nou wie is dit? Dit is Engelbert Ampeding. Hy is in 1936 in Madras, Brits, Indië geboore, wat vandag eh, bekend is as Chennai. En uh, ja, Hy was een van 10 kinders en sy pa was van Walliese afkomst in die Britse Weermacht, sy ma was Duits. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy is vlamvat, toe strek sy roem oor baie deskades, uh, eh, selfs nog in 2019, 2018-19 eh, daar rond, is hy op uh, eh, 83-jarige oude, uh, ouderdom nog bedrijwig gewees in die muziekwereld. Die een wat hy hier vir ons syng is A Les A Bicyclets, The Bells Zies lekker luister, een eh, lekker ene van hom. Winfrey, oftewel dan, um, wat was sy naam nou weer gewees, Dorsey, sy van, uh, eh, ach my wereld, uh, Arnold, Arnold George Dorsey, met die liekie wat letterlijk net beteken, die fietse van Belzais, is het nou so moeilik. Maywood <clears throat> was een Nederlandse sangdeel, bestaande uit sisters, uh, die de Vries sisterkies, ne? Alkie en uh, Doetje, en hulle, elkeen het een verhoognaam vir die groep aangeneem, Ali, die blonde enekie, uh, eh, Likie skryver, achtergrond en harmoniekoor, en ook op die klaverborde het Alice May geword, en uh, die donkeraar Edith, het, uh, wat die hoofsang doen, Karen Wood, het sy geword. Die groepse klank met die twee vrouwelike sangeresse, het uh, dikwels een verscheidenheid stijle ingesluid en is baie male is hulle vergelijk met die Ebba-stijl. Nou uh, ja, hulle is twee mensies en ek gaan twee liedjes speel van hulle. Die eerste ene wat ons nou gaan luister is Late at Night van Maywood en dan direct daarna een groot groot een van hulle Menno Menno Menno. Hier kom hulle, 1980. care of my diet. I run around in circles. wat daar gesing het, en die eerste een wat hulle gesing het, Late at Night, en dan het hulle gekom met Mano Mano Mano, en uh, ja, baie baie groepe het in daar die tyd uh, groot naam gemaakt of sukses bereik dier middel van die Ebba klanke uh, eh, wat hulle nageboots het enzovoorts. Nou kom ons by Des and Dawn, uh, uh, wat was, was hulle, uh, ach my wereld, uh, Lindbergh natuurlijk, die heel eerste Suid-Afrikaanse liekie wat nummer 1 bereik het op die SA top 20s, was Desen Doon se gezoom van die baie in 1966. Nou, Don se nooiens van was silver gewees en sy was in Durban gebore en die middelste een van 7 kinders. Uh, en uh, Des, uh, hy was die enigste kind en in Johannesburg gebore geboore. Hulle ontmoet by campus op Universiteit van die Witwatersrand waar sy kind studeer het en hy het wet studeer. Nou hy skop so op so half op die aandrang van sy professor, soos hy self herken, wat aanbeveel dat hy liewes maar een muziekloobaan moet volg en sy, sy voor twee jaar studies in Italia, waarna hulle dan saam beginne optree. Hulle ander groot treffer was The Seagull's Name was Nelson, wat geïnspireer is dier uh, die leven van Nelson Mandela. Des en Dawn Lindberg hier syng hulle, een wat hy lekker saam syng een is, en hulle kan die noot vat, hulle, eh, sodra hulle beginne syng, dit is Des en Dawn met Ramblin' Boy. MUZIEK Skari juig en dit is omdat Des en Don die, die uh, manier gehad het of die talent gehad het om die uh, hele gehoor te betrek in hulle uitsending en uh, of op, op, hulle, uh, op hulle uitvoering van liekies en julle daar gehoor hoe sing die mense saam, Ramblin' Boy. Hy is eindelijk een makkelijke ene of een lekker ene om te so as a singalong te doen, want dis basis een herhaling van die selfde sinnetje oor en oor, maar mens kom het nie achter nie. <laughs> Dit is uh, die, die, uh, lekker een om te sing daar. Ok, nou, uh, ja, kom ons uh, luister gauw na Spartacus Goulash. Nou, ek weet nie waar kom hulle vandaan of wat doen hulle nie, maar uh, hulle het een lekker singalong hierso en die liekie sy naam is It's a long way to Tipperary. Voor een of ander rede ken ons allemaal die woorde. Ek weet nie of ons hom op school geleer het in die sangklas nie, maar uh, ja, hy is maar net algemeen oorals bekend. Long way to Tipperary en dan sê ek hallo aan Hanley en André daar van uh, Kempton Park.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 As hy, dit was gewees, uh, ek weet nie wie is hulle nie, soos ek sê, Spartacus Goulash, en uh, ek weet Goulash is een akelige uh, dis, wat in, is het een Skotse dis, ek weet nie, maar uh, ja, nee, uh, wat is hy, een wat hulle is, eet wat, uh, wat nou rarig harsings en, en allerhande dinge die mekaar is, uh, die Skotte, uh, dis, is, is dit Goulash, ek weet nie, maar in elk geval, ons stap aan. En nou kom ons by een liekie uh, wat uh, ek nog altyd oorwonner. En nou dit is hoekom ek nou twee, hulle, uh, twee achter mekaar gaan speel. En die een wat ek eerste gaan speel, die liekie sy naam is Vaya Con Dios en dit beteken maar net My God Be With You, is een gewilde liekie geskryf dier Larry Russell, Ines James en Buddy Pepper en die eerste keer opgeneem dier Anita O'Dag uh, in december 1952. Nou, eh, Les Paul en Mary Ford, hulle sing ook moos uh, eh, wat Puff the Magic Dragon en al die liekies, uh, het uh, nummer 1 opname van die lied in 1953. Lede van die Western Writers of America het het gekies as een van die top 100 westerse liekie van alle tye. Kom ons luister na Les Paul en en Mary met Vaya con Dios. Dan sê ek julle verder vertel van die ander ene wat my altyd confuse met hierdie ene. Kom ons luister gauw. Les Paul and Mary. Mary. dark, the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bell are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them Great tomorrow. But the memories we share are there to borrow. rustige klanke daarvan Les Ford, ach nee, Les Paul en Mary Ford en hulle het gesing Vaya Con Dios. Nou, daar het ek al klaar my, my query uh, uh, opgeklaar. Ek uh, het altyd gewonder of hulle, en dan kom ons luister eers gauw, uh, die ander liekie wat ek uh, ook wil speel nou, is, uh, o, dit was Vaya Con Dios daai gewees, is, ehm, um, ach, wat is die ding sy naam? Eh, C.S. Thomas en uh, van uh, eh, Toll en Toll, ne? Hy het ons weggebreek van die groep af, uh, van, van die groep BZN, band zonder naam. In 1988 loop Tollbroers kort na mekaar uit BZN om hulle loopbaan voor te sit. Hulle eerste album met groot gekstalige nummer 1 treffer Eleni, daarop wat net so mooi liekie is, ne? En uh, dit beteken eh, wat blommiekie of so iets in, uh, eh, dit is eh, ook die naam van uh, baie van die meisies daar in uh, Griekeland. Uh, wat, ok, dit was een groot uh, sukses in die nationaal uh, heatparade. Sedert 1999 is hulle niggie Corina van Vakari, hulle vaste sangeres, Corina doen nou vir ons een van hulle liekies, saam met, eh, sy doen het altyd saam met eh, hierdie Nikos ou, en uh, You Are The Reason is die liekies naam. Nou ek het altyd die twee verwaar, ek weet nie hoekom nie, ek, ek, nou dat ek die Vaya Condios geluister het, en ek probeer hierdie in onthou, toe kom ek achter nie, maar dit is toe twee totale anderste liekies. Ek het redder gedink hulle, hulle klink na mekaar en hulle is mekaar. uh, <laughs> nou, ja, is toe nie so nie. Um, ons luister na Corina van Vakari en Nikos Ignatilias. Uh, eh, en hulle sê, you are the reason. Kalimera się Corina van Vakari en Nikos Ignatiadius. Ok, you are the reason en dit is nie naasten by Vaya Condios nie. So, uh, daar het ek nou een dingiekie opgeklaar vir myself. En ja, jys, ons is al halfpad met die program. Kan julle geloof, tyd vlieg wanneer jy pret het. En nou ja, dan uh, halfpad beteken ons het van die spot Nou, ek wonder was Joy vandag. Sy uh, luister altyd in en dit is haar gunsteling afdeling hierdie, <laughs> die funny spot. Uh, ek het nog nie van haar gehoor nie, uh, weet nie of sy ingeskakel is nie, maar in elk geval, uh, vandag het ons vir Jan Spies en uh, een story wat ons al voorheen gehoor het, maar uh, ach, is altyd lekker om het, uh, jy weet, mens lag nie net een keer vir een grap nie, jy lag elke keer as jong hoor. Jan Spies en die hond sy naam was waaksam, en uh, eh, waaksam op die vlug is die story wat hy vertel van een leeuwjag met honde. Kom ons luister hoe het hierdie ene afgeloop. Ek en een oude vriend daar in die Kaukoveldse wereld in Zuidwest gesels nou die dag leeuwstories en ah, hy vertel my van een merkwaardige hond wat hy gehad het. Die hond sy naam was waaksam. Hy sê maar nou dit met die hond gegaan soos met partij mense en dis laat hulle klein tyd hulle name kry voor laat 'n mens nog weet waarvoor hulle uitgeknip is want dan kry jy 'n Churchill sis en so en as jy hom in die verkiesing vra wie sy kandidaat dan sê hy nee hy het nie gehad maar is nou uit tussen hulle of sy naam is Napoleon of the Wet en as hy naaste wat hy aan die front kom wanneer hy na 'n boksgeveg kyk of die meisiekind se naam is Sofia Lorne en as sy groot is dan trou sy net eenmal Hy sê, en so moes die waakzaam sy naam eindelijk slaapzaam gewees het. Maar behalwe slaap, het hy daarom nog een ander liefde gehad, en dit was om klippe te ja, as jy dit gooi. En jy kon vir hom niks beters doen, as om een klip te gooi, en dan hol hy, en dan gehaal hy die klip, en dan bring hy hom terug, en jy toch net weer moet gooi, en die speler hy nie moet ophou nie. Hy sê, en daar kon jy daarmee aanhou. En in die tyd wat waakzaam op sy stikke was met die klip achterna hollerie, toe kom daar weer een kolomp leeuws in en hulle kom maak hulle hoofdkwartier daar op sy plaas. En die boere van die omgeving kom trek daar saam met al hulle honde en een morgen vroeg toe spring hulle van die huis af weg. En sy sien sê, pa moet ons verwaakzaam ook probeer saamvat. Hy sê, ja, waakzaam moet ook saamvat. Een mens weet nooit waarvoor kordaatstuk hy dalk aanvang as hy tussen die leeuws beland nie. En hulle is daar weg in die richting waar die leeuws gebril het. Die kerel sê en na soe rukkie toe begin kry die honde die leeuw reek. Hy sê en daar het hy die morgen gesien hoe beskye tot selfs die dapperste hond kan word as hy in die omgeving van die grootes komt. Hy sê, want die hond loop staan daar waar hy die reek kry dood stil en hy reike hier voor hom op die grond. En hy rek die kant toe en hy rek syn toe. Jy is eindelijk bang hy val om, maar as hy reik lyk het, hy is bang hy druk sy neus tegen een warm koel. En hulle haare staan oorrent, hulle lyk soos omgekeerde skrapbarsels en as die honde so daar rond beweeg as hulle dan nou nog beweeg en een versitte voet dan doen hy dit op 'n manier dat jy sal sweer hy's bang hy trap 'n landmyn af en hulle het hulle sterte geknyp dat die punte onder hulle baarse sit teen hulle voorbene vas omtrent Hy sê en as hulle dan nou op 'n plek kom waar die reuk baie skerp is vir alsu teen 'n graspol, hy sê dan vat die hond 'n grasstingel onder en hy loop hy so met hom op met die neus dan met die linker dan met die regter neusgat tot bo by die saad en daar draai hy om en hy rykie vir hom af weer tot onder en sy onderkom en vat hy 'n ander halm. En hy sê op 'n plek kom waar die reuk nou soos laat dit smaak of die leeu daar ingetrek het dan ruik hy vir hom daar of die leeuw wil daar uit die graashalimpie uit uitruik. Die kerel sê en hulle sien toe daar, dit sal nou nie help om die honde te wil verder nie. Hulle sal nou maar bietjie self spoor snu. En hulle het net so een eindje geloop, hulle sien daar is die leeuws en hulle skiet, en hulle skiet een ou mannetje raak. En die hol so dier een laagtekie en op die laagte sy ander kant, daar raak hy net weg tussen die gras. Toe weet hulle het nou geval, maar hy is nou gekwes of dood en hulle loop 'n entjie nader en hulle gaan staan daar. 'n Wonder bo wonder kom die honde by. Maar toe sien leeu reuk nou baie kwaier. Hy sê toe sit nou nog al die tyd geknypte sterte aan hare in. Ruiker en alse en party honde drup so lig weg daar langs. Hy sê maar hulle kry geen hond so ver om nader te gaan na die plek toe waar die mannetjie geval het nie. Die kerel sê en dis daar met die sikkelerij om my honde voor en toe te kry, laat het hom byval van waakzaam. En hy sê vir die andere kerels, mense, maar ek het die heel morgen dan nou nog nie my hond gesien nie. En hy roep en hy kyk, en daar sien hulle verwaakzaam van achteraf aangestap kom. Toet hy aan die heel leeuw jachter hy geen erg nie. Hy probeer net die koers van die jagters en die ander honde hou, dat hy daarom nie te erg verdwaal nie. En die kerel weg tot hy nabij is, en hy sê waakzaam en hy buk en hy soek na een klip. Hy sê maar toe hy buk, toe kom daar lewe en waakzaam. Hy sê en toe hy die klip optel, toe wil waakzaam uit sy vel spring. Hy sê en toe hy oorhaal, toe hol waakzaam al. En toe die klip trek, toe het waakzaam net so skyns, in die lug opgekyk dat hy kan sien in watter koers die klip presies gaan, dat hy kan 'n koersaanpassing maak. Die man sê en hy gooi baie mooi netjies net daar waar die leeu weggeraak het. 'n Waaksame hardloop. Maar nou sien gras hoog het staan sulke banke banke. Hy sê en nou hy raak waaksaam so weg in die gras en hy gee so hoe al dan kom hy bo uit en hy sê weer weg en dus kan die laaste bankgras raak waakzaam weer weg en hy maak die spring en hy gaan boe oor die bankgras. Hy sê en daar het waakzaam net weggeraak. Hy sê, toe skiet hy daar vanaf recht in die lucht en op, laat hy daar hang soos een springbok wat pronk. Hy sê, maar toe het waakzaam al klaar omgedraaid, toe kyk sy gezicht al dus kan toe. Hy sê en waakzaam het nog so gehang toe begin Malay al met sy poot om te hardloop. Hy sê en dit moes vir waakzaam die bitterste dinge sy hele lewe gewees het, laat hy op daar die sekere plek nog weer moes afgrond toe om die grootste vaststrap vir die langste sprong van sy lewe te kom maak. Hy sê en waakzaam het daarom tot op die grond gekom. Hy sê maar toe hoor jy net gras en takke kraak en hier kom waakzaam. Hy sê al waakzaam sy haare reg opgestaan het, weet hy nie, maar toe hy daar by hulle voorbij kom, hy sê toe le als plat. Hy is een reg uitstreep van sy neese punt tot op sy stertse punt. Hy sê maar die hond moes sy asem skoon weggeskrik het en sy keel heel toe. Want toe hy doorraard loop op pad terug huis toe, toe kry hy eerst vir die eerste en ook vir die laaste mal net een tjou uit. Hy sê en van toe af het waaksaam net by die huis gebly. Jy het hom nooit weer uit die huiskamp gekry nie. Hy sê in agter 'n klip aan het hy ook nie weer gehardloop nie. Hy het 'n lewenslange wantroue in hom gehad. Ek sê vir hom man, wie dis nie net wat die naam betref wat die waaksame hond nesse mens is nie. Ek sê dit lyk vir my ek erken in hom nog iets van party van ons mense en dis laat hulle tot onder die grootste gevaar elkeen nog altyd net agter sy eie dingetjie aanhol salig onbewus van wat altyd aan die gang is en as so 'n ou onverwags op die gevaar afkom is tot sy chunk daarmeeheen en dan ken hy net een pad huis toe en party ander home toe en uit vrees vir die skrik sluit sulke ou ja <laughs> dat waaksame groot les geleer en ek wonder of hy in die toekomst toe waakzaam, werdig was en of hy maar nog steeds slaapzaam moes geblij het. Ja, dit is Jan Spies wat die story vertel het van die oinkie waakzaam op die leeuwjag. Ok, ek het net, nou het ek vir julle vertel van die Christie Minstrels wat sikke lekker saamsing liekies uh, eh, sing. Ja, hier het ek op nog een afgekom en uh, hulle het nou al vir ons twee gedoen, so kom, hoekom gooi ons nie een derde ene nie? Uh, ons uh, luister nou na This Land Is Your Land en uh, ja, soos ek sê, so, uh, Des and Don sing hom ook, ek weet uh, uh, ja, uh, my land Zuid-Afrika of so iets maar uh, This Land Is Your Land Christy Minstrels en hier kom hy, lekker saam sing This land is my land From California highway wakker enekie van New Christy Minstrels en This <clears throat> Land is Your Land. En uh, ja, het is al, al syke lekker vrolike opgewekte Samsung liekies wat die groep, of, of wat wel, al die Samsung liekies is allemaal so lekker uh, opgewekte ene. Nou, die volgende ene is ook een eindelike uh, eh, uh, lekker Samsung ene en ek praat van een van Maureen Moore. Wie kan haar onthoud? dit is baie jare terug, sy het een hele, uh, wat Counter Red Cause is het, ek dink sy het hom ook gesing, uh, Suid-Afrikaanse kunstenaar van Kaapstad, 1963 het sy op die Dwayne Eddy, John Loudemilk en John Gary Toure door Suid-Afrika verskyn. Nou, die John D. Loudemilk weet ek is uh, bekend vir sy Blue Train, die liekie. Sy het eh, Saris in 1964 en 65 gewen eh, vir die beste vrouwelike country en westerse sangeres. Nou in 1966 is sy toe na die eh, VSA waar sy verskye TV optreders gemaakt het. Ons gaan luister na Maureen Moore en die liekie wat sy vir ons bring On Top of Old Smokey, All Covered in Snow. Muziek on top of old small A thief will just Come all you hoor, daar is wel een fantastische, ek sal sê fantastische, eh, sangeres van Suid-Afrika, wat ons verloor het aan die VSA, destijds al. En uh, ja, sy geblei het, kon sy nou nog saam met Barbara Rye en die hele groep country mense wat so rondre, uh, uh, uh, kon sy saam met hulle opgetreed. Ek seker, sy so in die groep ingepas het. Uh, prachtige stem, Maureen Moor. Right, nog Suid-Afrikaans, terwyl ons nou hier is, het jylle geweet, McCully's Workshop is Suid-Afrikaanse psychedelische rockgroep. Nou, hulle eerste album is vervaardig dier Billy Forrest, op die etiket van True Town eh, Records, waar hy 1968 by True Town Platemaatskapie aangesluit het. Nou, uh, McCully's Workshop het uh, met die baie populaire ene, jylle allemaal gaan hom ken en jylle allemaal gaan van hom hou. Dit is The Buccaneer. Will I see you tomorrow? 16 men and I'll see the rest I won't beg, steal or borrow I won't beg, steal or borrow to get high on. Macaulay's, ja, Macaulay's Workshop, Suid-Afrikaanse groep, en die bakkeneer, is hulle liekie gewees. Nou, ja, jylle moet ingeskakel bly, want ek maak 5 uur klaar met hierdie program, en eh, nee, ja, 5 uur, en dan, uh, om 6 uur, dan begin Rudolf met sy opspoed, is sy programse naam, en dit is altyd opspoed daar, so, dit is een lekker luisterprogram, eh, uh, klomp inbel en klomp versoeken en so as jy een versoek het of jy wil net gesels, uh, stuur nou al vir my boodskap, sy details is daar op ons voorblad van die uitsending en uh, ja, klik net daar op en stuur aan hom een boodskap. Uh, hy het altyd lekker muziek en lekker uh, mense wat hy mee gesels ook, hy gesels met al die burgemeesters van al die dorpe in die hele land en uh, ja, dit is sy kenmerk. <laughs> ok, ons stap aan en nou ja, daar waar ek nou gesê het, Maureen Moore, uh, die VSA, het haar gesteel van ons af, het ons weer uit Skotland uit, het ons gaan steel. Ek praat van Barbara Rai, Suid-Afrikaanse sangeres, wat oorspronkelijk van Skotland afkom. Uh, Barbara Rai het saam met uh, die Scottish group The Sundowners, het sy begin singen, Na sy na Suid-Afrika verhuis het, het sy kort sukses gehad met enkelsnitte soos I don't want to play house, I like I do en funny face. Sy is verskye gouwe skywe toekenning uh, toegeken soos die Silver Threads and Golden Needles en Down the Mississippi. 1976 verover sy, verover sy saam met Bobby Angel a sari vir die sanggroep en 1979 saam met Lance James diezelfde toekening. Nou, uh, ja, ek weet, uh, sy is, wel, noem het ontdek, sy is op die kaarte gesit, dier eindste Jody Wayne ook. Ons luister na Barbara Rye en die liekie natuurlijk die bekendste ene, I don't want to play house. Today, I sat alone at the window and I watched our little girl outside the play with the little boy next door, like so many times before. But something didn't seem quite right today. So I went outside my daddy said goodbye. daddy said goodbye. Ja, sê, I don't want to play house, sê Barbara Rai. En eh, ja, joh, hierdie syne hier so by my is op een mespunt. Hulle balanceer net daar. Wie as ek net my muis beweeg, dan dit, dit, dit, dan uh, wil, hy, wil hy net val. Uh, so ek hoop jylle kry goeie klank aan die ander kant en ek hoop dat jylle lekker luister. Ons stap aan en ons kom. Hierdie is, is die, as ek kyk na die vrouwse geboortedatum, is sy al lang in die land en uh, wat lang in die tand of wat sê hulle, <laughs> maar in elk geval uh, en ek het daar nie veel van haar gehoor nie, tot nou onlangs, uh, ek weet nie of dit een nieuwe liekie is wat sy vrygestel het nie, of uh, wat nie, maar uh, ek praat van Lacey J. Dalton, gebore as uh, eh, Jill Lynn Byram, 13 oktober 1946. Uh, Amerikaanse country, muzieksangeres en liekieskrywer, sy is bekend vir haar harde, krachtige koor, wat People Magazine vergelijk met een land-equivalent van Bonnie Wright. Dalton het een aantal treffers in die 1980s gehad, en sluitend Taken It Easy, Crazy Blue Eyes en uh, eh, 16th Avenue. Nou, alhoewel sy sê dat 1990 afwezig was, op die Amerikaanse country treffersluis te gaan sy steeds voort om op te neem en op te tree nadat sy mees onlangs uh, drie onafhankelike opgeneemde albums vrygestel het. Uh, Wild Horse, uh, Crossing op, uh, op uh, Shop Records 1999, dan Last Wild Place, Song Dogs uh, in 2004 en haar 2010 um, ehm, self vrygestelde uh, eh, Years to Hank. Maar hierdie ene, wat sy vandag vir ons hier so doen, Stay With Me, uh, ek weet, wat sy uh, Shakespeare sister, ne? sy sing, oh, my haare, sy naam is net Stay. Hierdie is Stay With Me, van Lacey J. Dalton, en uh, ek dink hy is nog meer onlangs gedoen, as 2018, 2020, daarom, Ons luister na Stay With Me, Lacey J. Dalton. Mooi liekie, ek like om. I, I want you to know That I love you and need you And want you a million times Hiram alias Lacey J. Dalton en die liekie was Stay With Me. Right, um, ehm, eh, ons het nou geluister na Lacey Dalton, nou Donovan, nou kyk nou hierdie toeval, toevallig, uh, Donovan Philip Leach is uh, op 10 mei 1946 in Mary Hill omgeving van Glasgow, Skotland geboore. Nou wat is so uniek daarin? Ja, 10 mei is hy geboore en is vandag 10 mei. Right, jylle het dit recht. En uh, so, uh, baie geluk aan jou verjaarsdag Donovan, wieever jy waar, ever jy is in Skotland. Hy het op 14-jarige ouderdom kitaar begin speel en saam met my, uh, sy, sy uh, muzikant vriend, uh, Gypsy Dave saamgewerk om een beperkte tour van die Verenigde Koninkryk een paar jaar later te doen. Donovan het 1965 in muzikale toneel gebars met die volksliesies van Catch the Wind en Colors en met uh, sy ander soos Hurdy Gurdy Man, onthou jylle daai jyne, Uh, eh, season of the Hitch en Mellow Yellow, nog een bekende jyne. Uh, uh, Donovan sy reputatie as treffermaker en konkreet verseel. Die een wat ons nou gaan luister van eh, Donovan, uh, sing hy saam met uh, Crystal Gale en die liekie is natuurlijk, die een wat ek nou net genoem het, Catch the Wind. Een baie mooi melodie aan die liekie. MUZIEK in the chilly hours and minutes of uncertainty. I wanna be in the warm hold of your loving mind. To feel you all around me and to take your hand understand Ah, but I may as well try and catch the wind When the my fears but to help me to leave All my blues behind Donovan, Donovan en Crystal Gale wat sing Catch the Wind, een wat Donovan aanvankelijk dan bekend gemaakt het. Ok, ons kom weer by Samsung, jylle ken amal Keisera Sera, geskryf dier een span van Jay Livingston en Ray Evans, wat die eerste keer in 1956 gepubliseer is. Daar is die het ook uh, uh, het, uh, dit in die Alfred Hitchcock rolprint, The Man Who Knew Too Much in 1956 bekendgestel. Nou, die vier verse van die liekie vorder dier die vertellerse lewe, van kleins af dier jongvolwassenheid en verliefdheid tot ouwerskap. En elkeen vraag, wat sal ek wees? Wat leef voor? Ja, is iets wat ons allemaal altyd oor wens of wonder.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 Here's what my sweetheart said. Que será, será. será Dorisday, kei sera, sera, <clears throat> dit is uh, uit die, die rolprint uh, eh, wat ek nou net gesê het, wat iets van, uh, ja, whatever, maar dit is Alfred Hitchcock, mens verwacht nie, uh, dat so'n liekie in een van sy spookrolprente sal voorkom nie, ne. Oké, okay, ons beweeg aan, ons koos nou by The Canadian Sweethearts, uh, en dit is natuurlijk Bob en Lucille Star, eh, ne? Een eh, Canadese sangdeo wat gedien in 1960s bijgewild was en in 1977 het hulle ontbind. Die deo het bestaan uit sangeres Lucille Star en haar kitaarspelende man Bob Regan. En uh, hulle is vooral bekend vir rockable, uh, wat, rockabilly liekie, Eenie Meenie Meenie Moe. Hulle dra buit en to die genre en is herken dier rockabilly liekie Hall of Fame. Die liekie wat ons van hulle gaan luister is, ook een wat jy kan saamsing, Canadian Sweethearts Side by Side. Oh, Travel. song Poeh, dit was Canadian Sweethearts Bob en Lucille Star uh, eh, wat daar side by side gesing het. Kom met ook uit een of ander rolprint, ek kan nie onthou precies wat er ene nie. Nou kom ons by die ou, hy, hy het so baie mooi, goeie liekies geskryf, hy is een genie, so ver het uh, eh, liekies skryf aangaan. Um, ja, hy is een Onder andere is die liedjes wat hy geskryf het In the Ghetto, Memories, Don't Cry Daddy en A Little Less Conversation. Dit het hy als vir Elvis geskryf. Nou, Morris McDavis is geboor op 21 januari 1942 in Labok. Libok. O, het klink of hy springbok rugby speler kan wees. Libok. In Texas. Hy begin sy eie solo loobaan eers in 1970 en hy spoedig op uh, huishoudelike naam in country en rock circles. Hier sing hy vir ons die een wat een lekker saamsing ene is en dit is natuurlijk die een wat baie mense oorlag en uh, ja, is hoe hoe, uh, hoe mens wijn kan een mens wees uh, selfvoldaan Mac Davis, hy sing vir ons It's Hard to be Humble. Is moeilik, ne? Back a few months ago, I was headlining a great big nightclub. And he put me up a couple of days early. I came in a couple of days early, and they put me up at what they call the Star Suite. Now here I am, headliner in one of the biggest nightclubs in the country, and I wake up at 8 o'clock in the morning in this Star Suite all by myself. That's what I said. Oh. But I did what I've always done, man, to cheer myself up. I picked up my guitar, I sat down, I wrote me a little song. Now this is how it feels to be alone at the top of the hill and trying to figure out why. Oh Lord, it's hard to be humble when you're perfect in every way. I can't wait to look in the mirror Cause I get better looking each day. To know me is to love me. I must be a hell of a man. Oh Lord, it's hard to be humble, but I'm doing the best that I can. I used to have a girlfriend but I guess she just couldn't compete With all of these love-starved women Who keep clamoring at my feet Well, I probably could find me another But I guess they're all in awe of me Who cares? I never get lonesome Cause I treasure my own company It's hard to be humble you're perfect in every way. Can't wait to look in the mirror. Can't wait to look in the mirror. Help me out now, come on. I get better looking each day. To know me is to what? To know me is to love me must be a hell of a man. I must be a hell of a man. Oh Lord, it's hard. Lord, it's hard to be humble when you're doing what? We're doing the best that we can. I guess you could say I'm a loner, a cowboy outlaw, tough and proud. Well, I could have lots of friends if I wanted, but then I wouldn't stand out from the crowd. Some folks say that I'm egotistical. Hell, I don't even know what that means. I guess it has something to do with the way that I fill out my skin-tight blue jeans. Whoa. Come on, where's all the kickers in here? Lord, it's hard to be humble when you're perfect in every way. You're perfect in every way. Can't wait to look in the mirror. I can't wait to look in the mirror. Cause I get better looking. I get better looking each day. To know me is to what? To know me is to love me. Must be a hell of a man. Must be the hell of a man. Oh Lord, it's hard. Lord, it's hard to be humble. are we doing? We're doing the best that we can. One more time. What are we doing? We're doing the best that we can. Give yourself a hand. Ja nee, hy vind dit baie moeilik om uit te werk. Hoekom is hy daar nie so, be, so geliefd, <laughs> soos hy behoort te wees nie, ek meen, jesie, hy het alles wat nodig is. Ok, uh, die solied op Zuid-Afrikaanse grond is ons nou, en ons praat van Gerard, uh, Gerard Korsten, algemeen bekend as Gij, en geboor op 6 december 1927, lede op 29 September 1999. Hy was een Suid-Afrikaanse operatenoor en acteur wat een groot invloed op Afrikaanse kultuur gehad het, geboor in Rotterdam as die jongste kind van acht kinders en hy, hy en sy gesin het na Suid-Afrika geëmigreer toe hy 9 jaar oud was. Hy is eh, getrouwd met Elna Burger en het vijf kinders gehad onder wie die bekende uh, dirigent en violist bekend as Gerard Korsten. Nou gij sing vir ons die volgende en dit is, uh, is jylle gereed om te wals, want hy gaan vir ons een wals, in een hartseer wals, gaan gij Korsten vir ons sing. Hier kom hy. Want ons weet die jou hartseer Wir sollen vor uns verwehren und sehen, ob die Pfad von dir ziel was. Seine Melodie hat uns hart zusammengewandt, liebt es heilig, hat uns zusammengefasst, denn vor der Knie qui sam sa vas ob die Macht von die Laster das noch in dir soll. Exquisite, Guy Korsten, Hartseer Wals, en uh, ja, wat een fantastische tenoor was hy nie. Right, uh, kom ons druk vannacht nog een paar kies in. Die eerste ene is sommer, Ain't She Sweet, She's Walking Down the Street, van George Jovin en sy orkest. Dan kom Ned Miller, Do What You Do, Do Well, is al twee lekker samsing, hier luister hulle kom waar, eh, duivel gaan ek nou heen. uh, <laughs> ja, ain't she sweet, do what you do, do well. MUZIEK He couldn't move a mountain nor pull down a big old tree. But my daddy became a mighty big man with a simple philosophy. Do what you do, do well, boy. Do what you do, do well. Give your love and all what you do, do well. Sometimes he'd kiss my mother and hold her tenderly. Then he'd look across the top of her head, then he'd wink and say to me, Do what you do, do well, boy. Do what you do, do well. Give your love and all your heart and do what you do, do well. Well, he was a man of laughter, but a tragedy came by. The tears ran free and he'd say to me, never be afraid to cry. sick floor. It's a big surprise they're waiting for. Andrew Sisters, roll out the barrel, let's have a barrel of fun. Barrel, a beerbarrel polka is die liekie sy naam. Ok, nou ek gaan nou vir julle goeie nacht sê, want ek gaan nou uitspeel. En uh, dit gaan wees die Swept Aways en die liekie gaan wees My Darling Clementine. Uh, hy is ook een lekker Samsung ene. En ek sê vir julle, dank julle julle geluister het en wees seker om sondag te luister, sondagmiddag. Uh, ek sê nou vir die wat nie kan luister nie, sê ek uh, gelukkige moedersdag vir al die moeders en sondag gaan ons een moedersdag program hee en uh, ja, so al die moeders moet sondag inskakel om drie uur die middag moet my sondag uh, sondag uh, uitspan, ja dit is hy, en onthou om nou ingeskakel te bly vir 6 uur, dan kom Roelof van die beerd met sy uh, opspoed ek sê vir julle, een goeie nacht, en een lekker naweek verder, en uh, ja, ons speel uit met The Swept Aways, My Darling Clementine, en hulle doen het a cappella nogals, dit beteken, daar is geen muziek by nie, dit is net hulle stemme, lekker naweek. In the canyon, excavating for mine, dwelt a his daughter Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Drove she ducklings to the water every morning just at nine, stopped her foot. Ruby lips above the water, blowing bubbles soft and fine. But alas, I was no swimmer, so I